коли йому мати бліндаж обладнувала. І саме тут вже бракував. І купи залізяча, пам'ятаю, саме тут, не просто лиш залізяче, кістки мертвого міста. У мене ще й гармата власна була без замка. Хтось скинув її при відступі, наші чи німці, невідомої марки гармата, поламана, довгодула. Протитанкова, певно. Один час володів я із горілою рушницею, що після своєї смерті стала суцільним дулом, віддав належне культові зброї, звичайному серед хлопців, але справжньої, справної зброї боявся. Можливо, тому, що бачив убитих із неї все одно вірен тато не повірив би мені. Він вірив лише в зрозумілі йому страждання, у свої власні, справжні чи вигадані. Тому я нічого не розповів Анатолію Георгійовичу і, певно, ніколи не розповім про себе. А деякі історії з мого дитинства він знав, переважно ті бо йшлося про інших, про п'яного німецького солдата, який сидів на камені під вікном, витягнувши перед собою ноги в невисоких, широкохалявних чоботах, і намагався поцілити велику, сумовито порожню п'ятилітрову солію, що стояла під стінкою метрів за сорок від нього. Кулі тьохкали видзьобуючи з стіни червоні цегляні крихти. Невмілий стрілець люто лаявся і гатив кулі одна за одною, доки не втомився. Тоді встав, підійшов до сулії і прикладом розбив її. Довго ще душив чобітьми ні в чому не винне зелене скло. Я розповів колись Анатолієві Георгійовичу про п'яного того снайпера, дитячий спогад мій. І почув, що він, годик, кинувся б із ножем на того солдата, і його сестра Людмила кинулася б. Дуже вже в них рішучі люди в родині, серйозні, рішучі, з організаторськими здібностями. От він, Анатолій Георгійович у піхоті служив, був одним з найшановніших постачальників. А захворів, пішов у відставку. Зробили заступником директора на заводі. Подяки оголошують, отже, цінують його. Я світ цей просто приймаю і тобі раджу. Годик замислився і покрутив пальцем у повітрі. У кожному ділі генерал є, і я живу біля нього. Треба робити, що тобі кажуть. Бо любителів розводити теревені завжди більше, ніж любителів діло робити. Зі мною легко справу мати, бо я мудрувати не люблю. Тонка цівка снігу вдарила в карниз, мов куля. Над бляхою злетів і закрутився на вітрі білий фонтанчик. Вип'ємо вітю по крапельці. Анатолій Георгійович нишпорив у себе в столі, видобуваючи звідти почату пляшку пліски. Здається, перед моїм приходом він уже потримав її в руках. Звідси надмір завзяття. Годик вкрутив пляшці латунну голівку і нахилився до столу. Не пийте. Мені теж захотілося моралізаторства. Не пийте, воно шкодить. Чому ви мене не любите, Анатолію Георгійовичу? Вибовкую раптом і розумію, що порушив правила гри. Ну чому ж? Хотів був збрехати вірен батько. Аж раптом зібрав чоло в зморшки, замислився.